eta pilota solas eh, eginen eh, dugu gaurko saioan, eh, bereziki gandean senperen jokatuko baita Euskal Herriko binakako txapelketaren finala, finalistetarik bat gurekin dugu Jon Iturbe atxaldeon. Bai atxaldeon, mikroa entxatuko dugu, Bai, atxaldeon. <laughs> Ah, bai. Eta eh, gurekin ere munduko txapeldun bat, berriki Txilen iraganden ezkerparetako mundialan urrea irabazi duena, amaia etxeleku atxaldeon zuri ere. Atxaldeon zuri eta entzule ere. Eta saioa hasten dugula, horretarazten dizuet eh, zuen galderak egiten alditu zuela, 0 bos bos behatzi, iru 0 0 bat zenbakirat deitu, 0 bos bos behatzi bi aldiz, iru 0 0 bat zenbakirat, eh, egon behar da, badugula munduko txapeldun bat, eh, gurekin eh, mainean, ea maia? Bai, Beraz, Txilen urrea sorpresa izan ote Uh, bai, fin, ez genakian uh, zertara joaten ginen, lehen uh, aldiak ginoen uh, ola eskarpaletan jokatzen ginoela, ba genakian uh, maila bat eta ez ginoen euh, gure maila konkatzen uh, Beraz, uh, partida zailak izan ditugu eta beraz, uh, eh, emaitz horrekin uh, biziki kontent. Ojo, itaraz dezagun, maritxurekin joan zirela, maritxu uzetekin. Egan bezala, um, behar bada ezker paretan lehen parte hartzea zenuten, baina trinketean behin baino gehiagotan ari izan zirezte? Bai, bat, ala, gu, ez ere trinketean uh, ari gira. Beraz, eh, hor uh, maritzurekin joan gira, me beste bilagun, Maria Mestoi eta Mariel uh, eh, eh, eta lauak, uh, ana Marielek eta Marik ere partida bat egin dute. Mhm. Eta guk beste guziak. Et modalitate hartuz pala, eh? Pala, pala zenbat urrezko medaila bestela? Uh, äh, palan nik bost. Bost garrina? Bai, bost garrina. Bost garrina, jonek egiten du Eh? <laughs> bost aldiz urrea irabazirik, nun ematen dituzu medailaka? Baduzu leku berezi bat? uh, äh, nere bulegoan, uh, voilà, apal batean pausatuak, eta eta badut lehenengoa baino amatziri eskainia, uh, voilà, uh, bon. Lehen da bizikoa, eh? bizikoa hori bai. Aita txileno joitze penez. Oh, bibazu. Eh, desberdina du honek, eh, ara, usai azkampoko mm, ere muan arituz, ezkerparetakoa izanki? Bo, denak eh, gustu berdina dute aldi oro uh, zerotik hasten gira, bai hemen entrenatzen, han beraz... Uh, denak biziki guztu hona dute, eta ez albat beste baino onagoa denik ez. Ba, eta bostak eh, maritxurekin eh, izan dira edo? Uh, bai. Etzen urgun bai. hasteko, eh? <laughs> Horzten berekin zen, bai. Maritxu uzetik? Berak gehiago baditu, eh? Baditu beste, bi hiru ez dakit. Ez da horre jateko, me beste bi segur uh, irabazi ditunak beste lagun batzuekin. Ongi da, ez, ez baitzira beti hori zen. Yes. Diru dienez. Um, Txilen zen ortengoa, bai. uh, azarroaren ogoitik ogoita seierat iraganda. zer giro aurkitu duzuan? Bo, giro biziki uh, polita eta goxoa, janeko uh, eh, emendik eh, iparaldetik atera den uh, taldearekin, ekiparekin gure artean, uh, gaztainitz, uh, zarago batzuk ere, eta uh, janeko gure artean, uh, voilà, uh, giro biziki, uh, biziki ona, eta han, uh, han ere biziki ongi rezibituak izan gira, um, antolatzailek ustot, uh, voilà, plazar zutela gauza polit bat euh, et guitare. uh, estruktura euh, uh, bikain bat. Santiago de Chile entzen, bai, eh? buruan? Antan berean, bai. bai. Trinketa edera zinez? Uh, ne? oh, Bai. bai. Ba, bi bat ziren, bat euh, estadio Espanyol hor euh, gune hortan, eta beste uh, eskualetxan. Uh, kampoko eskarparet bat, uh, ahra fentindatua, eta bigune, bigiro politekin. Ados, eta zein nahiago zenuen? Kampokoa? Kampoan uh, izan ez? gu trebatu gira bakarrik kanpokoan eta erran behar da ez girela batere hontza senditu uh, eh, hortan eh, eh, ez dugu batere oiturari guk uh, hemen hola hartzeko beraz, fuf, nekazibili gira eta um, mm, suarte honez ez dugu han uh, zaigu partidarik antokatu mm, bakarrik, <laughs> bakarrik mai, trebaketa bat beraz, dena barneko ezker paletan jokatu dugu eta, eta uste dut zer gaitik hori? Ebez, bat bojaneko uh, eh, ahri bat zenginen, eh, beste nonbait uh, hartzea, gero uh, goratasun uh, gehiago baita, ez baita xarerik ba, pilota mugatzeko, mhm. Euh, ez dakit, uh, berez euh, eskarpareta uh, neurri onak ditu berdinak, baina ez dakit txantxasio hori euh, nahiko berezia eta beraz dukatzeko <gasps> ere uh, puf, uh, nekaz, bai. Aipatu duzu delegazioan giro hona zela, bo, erran behar da, ogoita mahmetrotan eskarparetan bi modalitate diela bakarrik, bai. pala eta fronteniza, neska mutiko, beraz, talde murriztua zen, usaian baino tipiagoa bai, eurotara ba? Bai, e, orotara dut euh, ogoi ginela trebatzailekin, medikoarekin eta arduradunarekin. Beraz, uh, ba ginen bai euh, lau uh, eta mutilak uh, eh, lau eta zazpiziren. Ados. E, eta holakotan, um, delegazio txikiak izan ez, gehiago nahazten da beste ekin? Egesago da nahazteko edo? E, behor zinez, eh, bai, eta ustut, uh, eh, janeko hotelan ere, uh, denak algarrekin ginen ere uh, bertokian, eta uh, pentsatzen dut, denak beste rien tira girela, gogo zendugu dugu denak beste partiduan ikustela joatea, eta Euh, bai, fa, um, giro polita sortu da gure artean. Zomat eh, <clears throat> batasuna bat ziren, zomat eh, erri um, ziren hainbeste, eh, eta begiratzean hainbeste ziren, zirenik. Zak ez dut, ez dut atxiki, me... Uh... Bo, principala, eh, zure ibilbidea izanen da, duzuena. Argentinaren kontra jokatu finala. duzue finala, baina behar bada, sorpresa, Mexikotik heldu da, finala erdietan, uh, Mexikarrak ziren eh, favoritoak. Be, joan, haiak zuten uh, Mexikoko txapela irabazi, beraz, haiak uh, zuten titulua, parei biziki azkarra, fronteniseko jokalariak, beraz frontenizean ez dakit eh, haiek uh, uh, <laughs> medaila dituzten, eta beraz duela eh, Mexikotik landa, ala, piskat challenge berri bat aientzat, uh, modalitate berri baten ere maurezko medailak eramata, Mexikon irabazi zuten, eta bagenekien, eh, hemen joan haintzin kalkulatua ginoen, eh, ateratzen baginen erdi finaetala, uh, eh, Mexikoren kontra jokatuko ginoela, beraz haintzinetik, uh, bagenekien bartida hor biziki zaila ukanen ginoela, eta... Eta, voilà, eta Zaila izan da? Ba, ba, Tinkoa izan da? Bete haintzinetik ibili dira, lehen mantxa irabazi dute, ama bost nahiko erras, ama bost sortzi, baina jokatuz, fin, uh, voilà. uh, bigarrena era haintzinetik ziren, amar zazpi, beraz, eh, eta hor, um, gauzak aldatu dira, lortu dugu irabazta, eta azkena ere tinko izan da, amar zazpi irabazi dugu, baina teknikoki gubaino askoz eta erreskiagoari dira, menperatzen dituzte gu baino gehiago kolpeak. Beraz gure lana izan da pixkat me eh, fisikokin posatzea, gure jokoa baita ere funtzean maritzurekin. Eta hor, pastu da baina... Bon. Nekaz. Hori da fisikoki, janei baitu zer, eh, azkar diokatzea? Eh? Azkar eta, eta albezain uh, punduak uh, iraun arazta, uh, akitzea, hor kakoak batez ere uh, gibeleko hori eta astapenean kokatua zen, eta etzen bat ez lortzen bate mugiarazta, eta bon, lortu dugularik, uh, eh, gudalde uh, eh, joan dira gauzak. Pagatu du estrategiak bai. orduan. <laughs> bai. Mexika jakira eta orduan finalean zineztean Argentinaren kontra, no, ze espiriturekin joan zirezte finalerat? Bo, Mexika jakira bat dugu, eh, baditugu, egina da? Bo, ez du zolako eh, janeko uh, plaza raundia izan da, di final hori irabazta, beraz nahi ginoan piskatere uh, baliatu eta apreciatu uh, momentu hori, baina entrenatzailak nahiko fite uh, moztu du eta arrazainekin uh, erranez ba, bazela ez ginoela fitxikoino egina eta eta biar amoneko partida voilà. berzela uh, eh, egina zena antzi eta biharamunekoan sartzeko eta serioski hartzeko finala hori eta bagenakian eta ere beti hor dira uh, beste estilo batan gehiago gure estiloan trinketeko jokalariak baitira beraz bagenakian ere hor ere berriz eh, medioko luze batan eta borrokatu batan sartu uh, piskata isago izan da... Uh... Ema itzako bat kasuntan, bai. Eh, eh, bai. amabos lau, amabos behatzi. Hori da. Bi, bi, bi aski izan da. Hala, lehen mantsa nahiko ez da, nahiko erreskire mandugu, ez dira hainongi sartu partidan. Aldiz bigarrena tinkiago izan da, eta, hala, piskat duda momentu batekin, ez baduzu hori da mantsen zailtasuna hori... Eh, Ez baduzu hor bururatzen irugarren bat eh, sartzen da eta hor eh, beldurarekin eta dena berriz, eh, ala, dena berriz egitekoa da, ez duzu haintzin, haintzinetik ez zira gehiago ibiltzen, baina hor uh, piskatele gibiletik, araiz ez gira hortan sartu. Eta irabazi duzu, ze, ze nola ospatu duzu e hori ez dakit mementoan berean? Uh... Bo, kontent, kontent, biziki kontent, hor ziren lagunekin eta eh, bermanderan uh, eh, aski simpleki uh, eh, <laughs> hanberan egon gira uh, ala bizpailu gara gardorekin eta piskatak idura ere baitzen, uh, ez dugu, besta txiki egin dugu, me, Gauza, fin, hasta ibil pastu gauza simpleki uh, eh, bukatu dugu. Uh, eh, Lauzin eh? bai. Partida guziak zuek biek jokatu dituzte, amaia eta maritzuk ala dute ah, beste biek? Marielak eta Marik jokatu dute Uruguayen kontra sailkapeneko bigarren partida. Irabazi zuten ere. Irabazi dutena, noski, eta beraz, lauek elgarrekin ospatu duzue. Hori da, bai, bai, bai. Eta Trabatzailarekin eta, eta orziren beste lagunekin, bai. Ion, zure ganatizultzen ez, eta zukere ere munduko txapelketetan parte hartu izan duzu. Ezker bai. paretan gainera. Bai, bai, ezker paretan, bai. Bi mila eta malauan, Bai, Mexikon, bai, bi dula bi iru urte orain. Eta, ze duzu? Ba, bi, kriston bidaia, bidaia eh, bat ezagutzen Mexiko, beraz, eh, kriston bidaia, eta, bo, guk eskuskan, ba, ez duku eh, urrezko medaiek baina, bo, bohontze bat, deia nahikoa guretzat. Medaila bat da, ala ere? Bai, bai, medaila bat da. Bai, bai, Zizte eskutsik sartu? Ez, ez, ez, Eta giroa, eta berezia zen? Uh... Bai, bai, kriston, gi, giroa, bai, bai, bo, gero ah, talde handiagoa zen, eh? ba, ziren modalitate guztiak, beraz, eh, bo, ez gintuen denak ezagutzen, baina, bo, gutxi gura bera ezagutzen gien piskat, eta, bai, kriston giroa da, bai bai, bai. Ba, Hori entzun izan dute, adibiaz Mexikon, ara, inbeste jende baden, inbeste modalitate, pupu piskat sinaujiak eh, bezala, hor, eh, piskat giro ajuntago edo... Bai, bi, eh? bi giro desberdin dira, mundiala fin, gauza, gauza ondia da, denak baitira, jokalari gehiago beste resumetan ere, fin, Ainitzen hasten da, eta ez, da dena segitzen al, aldiz hor, ala dena eskarparet batan edo bitan pasatzen zen, bata bestetik nahiko urbil, beraz ere... Euh, Mugitzeko toki batetik bestera nahiko egesten, eh, ongi antolatua, beraz, uh, aukera hori ematen du, uh, eh, mm. besten gana joate ere. O Hotela non zinuten urgun edo? Ez, uh, eskarparetatik, alor, maziren uh, autobus trafikoaren arabera, me ogoi minuta bide, eta Euh, posible izan ere euh, metro hartzea eta euh, voilà, oinez sartza horren erdi euh, ah, oh, batez egin azen. Ez eta ez pan ez oker Mexikon etzen gauza bera, eh? bidea <laughs> bazen uten. Bai, eh, ba, bidean kriston jendea bazen eta bu... Hori gelditu da initzek kondatu dibute hasteko pu, zenbat denbora pasatu dugun edo galdu dugun bidean. Begiz, eh, behiz, deitua bazine, hola, munduko txapelketa batean, jon, izenpetuko zenuke, segidan, gaitik ez, bo gero pentsatu berdiatz eta orain trinketean naiz, ba, zerraitik ez, zerraitik ez. ipatuko bai, dugu eh, zurekin naiz trinketea entzuzen, baina eh, amaia eh, janduzu eh, lagunak orziren eta lagunak eh, sustengatu zaituzte eta lagunak sustengatzerat ere joan zira pentsatzen dut, eh, nesketan eh, fronten izen, neskek santza gutiago, eh, ukandute eh, finalerditan galdu eta berriz galdu eh, irugarren eh, eta laugarren lekuko partidan, no, frontzea utxegin dute ba. Eh. Me, bai, pena, pena da zenta voilà, fitxik, medailarik gabe sartza pixkat beti beti gogorda. Baina ala ere uste dut atxiki behar dutena da erakutsu dutela maila ba, bazutela ba hor zirela. Gutsi gatik e, voilà, eskapatu zaie. Baina iraganari begira uste dut e, horta uh, hor. E, bai, erran behar da ere fronten izan be... Hemen ez gire lain besteari, mehaldiz, uh, voilà, Mexikon badakigo, Espainian euh, badira, eta ere, uh, Kuban, uh, inkusitugu ere jesuma berri batzu, nuen euh, neska batzu, gazte batzuak hartzen diren, bai fronten izan eta ban, bai palan, eta maila egotzen ari da, eta, eta hemen godiokalariak erakutsi dute, be, ere uh, multsortan sartzen zirela. Gero, uh, bon, uh, mundial baten euh, partida da, xantza euh, edo gehiu edo gutio, uh, uh, ez da beti gure alde joaten hola, maina ostot, euh, iraganari begira badutela ere uh, zahegin. Eh, frustrazio bat da, ere finalerdia galduta, irugaren bauzoino xantza bat brontzea eskuratzeko? Bai, eta bai. untxigitea? Ba, kubatarrak eh, zituzten parean eta kubatarrak uh, eh, zinez uh, maila polita dute. guk ere palan jokatu ditugu eta partida biziki berdinak zidan bai frontenizen eta bain pala analizi denak. Uri hori, harri garri atxe gauza bera, ere pala eta frontenizan? E, uh, eh, instrumentoa desberdina da, gero azken finan eh, erakusten dute eh, teknikoki eta Euh, biziki ongi sartzen direla palan astapenan frontenizeko jokalariak baitira denak eta ez dute arazorik bate pala hartzeko eta fit hartzen dute kolpea indarra. Baina ez tea fiteago joiten frontenizean ala ere? Eh? Pilota fito joaten da, baina uh, batez ere eh, efetu gehiago bada frontenizean uh, palan, bai, baino. Baina, uh, erreski adaptatzen dira. Bai, ah, bai, bai. Eta ez da gauza, bera, pala, bai. ez da be, besua ere indartxuago izan behar da. Bai, bai, me efetuekin eta duten teknikarekin, uh, ala guk badugu emango uh, hori, piskat hemen den bezala spitik goiti eh, hori, uh, bat ere gainetik ari dira, pilotak moztuz, eta palarekin ere ola ari dira, mutiletan ere, uh, turi, meksikarrak, dena irabazidu, bai fronten izan eta bai balinan, enfin Pentsatzen dut, frontenizeko teknikak hainitz e, laguntzen La dituela. E, e, fetuak egiten aldira palan? neska guk ez ditugu, fan guk bat ere, zerrateko. <laughs> E, mexikarrek, e, bai, ematen dituzte gehiago, mozten dute pilota altuera gehiago emanez. Ez, baina, ez, ez frontenizean bezala. Me pentsatzen dut, ere, jokoaren evoluzio bat horri uh, dela. Mhm. Ez, ez eta erakusten nola egiten duten? Ez, me ikusten itugu, wala, <laughs> guri, guri trebatzat ekastaz, eta uh, eh, maila... maila ona ematen da efektu horiekin bai. Um, Mexikarrak eira bazizuten uh, eh, esketan. Uh, gero, mutilek piskatu beki egin duten, eskak baino piskatu beki, bai. bo, obeki, zilaja uste dut palan uh, eta bronzea beraz palan mutikoak ere ongi denarra ba, da? Uh, eh, zinez, uh, uste dut lehen aldikot eh, emaitza hainona egiten dutela. Lehenaldikot fronten izan behintzat finalean sartzen dira. Eta uh, espanolak erdi finaletan partida, gaitzeko partida ginez. Hor gazte bat ere sartu da intzinan. Uste goi urte dituela delegazioko gazten nazela teopuxi hori. Hala, Erran behar da ere hor, behar bada Espainiako ekipan jokalari eh, bat eskaztutela eh, Jorge Frias, uh, eh, Mexikoko arduraduna bilakatu baita. Me ban zer nahi gisaz, han izan behar zen, partida gogor hori jokatu eta irabazi behar. Eta erakutsi dute be eh, maila zutela. Teknikoki ere haiak menperatzen dituztela hango teknikak eta efektuak. Eta me biziki kontent ziren. Itzuli zarete eh, bigarren eh, hmm, batasuna, bai. bigarren tokia irabazi duzu, eh? Bai. Lehenaldia izan behar, bai. ez? Eh, Be, Ezker paretaren... Uh... Eh, Mexikon, eh, Mexikarrek lau urrezko medaiak irabazizituzten. Ah, eta horten... Uh, Bederen bat. Iru, <laughs> bat bat, diego. Di <laughs> bat zuek azteko. Um, segidari ere pentsatu behar da, odan, zuek uh, txilen zinezten bitartean. Ez du zue parte hartu Euskal Herriko txapelketan trinketean. Eh? Begiratu otetu duzuela ere... Uh, Be segitu izugu, bai, bai, joan eta, eta, eta horiek ere, ez da finala, hemen finala jokatu dagoen ginelarik. Beraz, hemen, hemen ziren lagunekin ere orain telefono hiekin. Konektatuak editu zirezte. <laughs> Eh? e, e, nola atxeman duzu txapelketa hori, ba, egia da, falta zirela, ba, amaia, maritxu, kler dutare ere fronten izan bai. ari zen, falta dira, bat, nola ejan, eh, goi mailako pala jokoloari Ba, ez dakit, Euh, txapelketa, txapelketa bada, e, uh, ordirenak ari dira, eta besteak, uh, <laughs> besteak gabe, tanpie, fin, zer nahi gizaz jokatu duten entzat, ebe haien partidak irabazi berzituzten, eta be... Hala, euh, ibilbide luzena egin dutenak, oino ezagutzen ditugun euh, mm. bikoteak dira. gazte, ustut, Piskatu rondizk ez dut partidari zuekin, emaitzak ikusiz, beh, ustut uh, gazteak ere, partida edo gutxenez emaitza polit batzuk egin dituztela euh, ez dituzte bururaino uh, eman uh, emaitza horiek, baina, bon, hasteko, euh, ala, ustut mugimendu txiki bat izan dela. Ba, bada etorkizuna, ikusten duzu badiela gazteak. Bera, dira, dira, mongitzen, bai, eta, eta motibatu behar dira, eta segitu behar dute, eta haien tokia hor dute, eta orain eh, ala konfirmatzeko dute. Um, finala bukatu da, bukatu gabe azkenean, eh? gelditua izan da, da bai. intalatzeko eh, jokolari bat zauritu bai. baita. Bai. Zer, gertatzen da olako, tanzen, eta uste dut... Zauritua izan da edo bakarrik zauritua? Ez uste dut... Eh, eh, Norbaitek zauritu du ez? Eh, elkar jo duten berak elkar... eta beste uh, aurkako jokalariak. Beraz... Um, ez duzu ez duzu jakin berriz jokatuko den finala? Edo... Ola ipatu da ezakit bat ere egia Badakit momentuko beti galditua duela. Uh, Bexamugi itu goten dela. Beraz ez da bizpairu haste do gehiago oren pausatzen hausa bat du beraz ez dakit gai izan handan, janeko bera jokatzeko. Eta gero ez dut ezagutzen arautegia sursen. Ez dakizu, ara, uste dut norbaitek aurkari e, batek kolpatzen bazaitu behiz jokatzen dela. dela jokatzen. Aldiz bakarrik zauritzen bani mazira. Hor, partida gelitua Gelitua edo bukatu behar duzu bakarrik zenta bai. Bai, bai, no. da? bai, bai. Ah, bai? Finaletan ez dakit, baina gauza da horrezko alerriko lehiaketa zela, eta frantziakorat sailkatzeko, ez bat uzu partida bukatzen, forfe gisa edo eman emana izaten altzira, eta zure tunkia ere galtzen. Hala, ez dakit, ez nahi susen arautegietan, baina bantztut, baina nolako zerbait ere. Nain zuzen, ez duzu parte hartu euskal errikoa, mehaz frantziakoan ere ez? Ez, ez. ez. ez zein izanen da beraz ondoko lehiak eta? E, guretzat orain eh, prestatuko gira eh, pilota utzeko txapelketaren zat, eh, balinaren zat, e, ez da edo martxan hasiko den. Ados, norekin ari zira maritxurekin? Hortan maritxurekin, bai. Bai. Ados. Bon. Dena utxiko duzue. <laughs> trebatuko gira eta, bola, plazera handia lagun batekin... Dukatza, orain arte ere uh, beti lakunekin ari zen naiz euh, pilotan. Hala, uh, ildortatik segitza biziki kontent eta eta serioski ari zen gira uh, dena emanez, bai. Ez dizut galdegi, mena eh, guztu hartu duzu ya eskerparetari azkenean. Auta tzeko, er, eh, dizute autuan eh, trinketea edo eskerpareta, zein auta duzu? Ez, nitri, trinkete zalea nahiz, eh, bai. Uh, Plazer hartu dut, uh, jokatzea eskerparetan, megia, voilà, luztzez edo hortan sartza bakarrik, ez nuke guztuko aldiz, trinketan egota bakarrik, bai, beti plazer dut. Bon. Uh, Bartzelonan, uste dut, hemenik bi urtetara, berriz ere munduko txapelgeta? Berritzirean? Bai, boluzi da, eh, urrunda bi urte. Eh, ikusiko uh, nola zerpastuko den, nola uh, bai beti, beti hor gira, beraz hor uh, gireno lotuko gira. eta luzarako oraino. Lotuko gira, me... Ez duzue gelditzeko asmorik horrepe laburrean hasteko. Be, gauza da emaitza bat lorturik, gauzak beti uh, motivazioa berriz sortzen du, uh, gogo ematen du. Uh, ala, orduan pentsatzen dut, mo ikusiko dugu ere... Uh, zertan giren, mais, euh, bai fesikoki, euh, bon, dut hortik izan den girela, bai, posible badugu. Ez da dudarik, ez gira, ez gira beldu horretarako. Mireska joan behar duzu, gainera bai, beraz, bai. Eh, plazerekin errezibitu zaitugu, Mireska eta segiola erraiten den bezala. Mireska, kusart. Zagarra eta Bernat Etxepare Etxipare Lizo Orokoja. Teknologikoa. Eta profesionala. Dikiko da Ipar Bayonan. Gela, gantegia, barnategia ornitzeko, irudeun mila euro behar ditugu. Elburu betetzeko denen beharra dugu. Azten dugu, azten gaitu, kampainak aintzina segitzen du. Sakarronduen lehen banaketa eginean da. Abenduaren amazazpian, larun bata goizeko bederatzietatik eguerdi arte. Bernat Etxepare Lizeoan berean, amabi munede etorbidean baionan. Jadani erosi baldin baduzue, eto Eta ez du da, ez baduzue orainik egina erosi lehen baile txagarrondoa liceoaren alde. Informazio gehiago gure web gunean, btfare.eus. Azen gaitu, azen dugu! Kaixo kantari natorra ipatuz. Abenduaren amazazpian ibiakoitzez, Bertxo Afaria behauzen hori bain non dagoen ez dezu jakin nahi. Zortzitan afaria eta amaretan bertso saioa. Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso kantari. Izenak emaiteko, deitu 06, laro bat, berro geita meka, laro masei, laro iru, zenbakirat. Gaur bertso larita entzuleak, maila berdinean gaude, Maia berdinean gaude. Zabalik elkarteak antolaturik. Eguberriko idoki merkatu basaran, abenduaren emezortzian igandez, goizeko amarretatik arratzaldeko iruak arte. Eguberriz, idoki ekoizpenak zure maainan ezari. Gaznak, salkuteria, zteletako biterra, erresimentak, urtsukumeak, ahatekia, tisanak, estia, sagarnoa eta beste. Arte eskulan egileak, oparipoitak iteko, informazio maainak. Goizean, idoki matahamian lehiaketan parte agezazu. Sari politak badira irabaztiko. Hauren txokoan, xarde-xardeskan eskutik, munduko matami eta taloak. Eta ostatuan, edari eta janari goxuak. Ego berriz, idoki eko zure mainean ezari! Jokoz kanpo segitzen ari zirezte Euskal Ijatietan zuzenean gure gumitar galderak egin ditzakezue gure 0 bost bost behatzi bialdi, 0 0 bat zenbakirat deituz eh, gure egumitar ez gure gomitari buruz buru baikira orai jon. Eh? Bai, eh, eh? bai zi eta maia Hori da, eta bon, buruz buru baina zu binakariko zira Euskal Herriko binakako eskuskako txapelketaren finala jokatuko duzu senperen igamdean, bon, galden galdera sinplea da, presioa igutzen hasten ute da, Iona. Poliki poliki, bo indik ez dut presio handirik, baina bo egia da poliki poliki hor uh, osteguna gira indik, ba eturriko da bai, poliki poliki, bo normala da egero, piskat presio piskatu kaitea, baina

Mm, ordan, trinketean eta gero, espana izoker, eh, biurgune bat hartu zenuen, ezker paretara joan baitzinen. Bai, be, ukan nuen, uh, oportunitatea, ba, oita biko azpitik mundialako txapelketa prestatzeko, ja, Michelek mendi deitu zidan, ba, galdetzeko jan eh, nahi nuk interesatzen, ba, itzidan, ba, ezker pareta, egin, bo, zer gaitik ez. Ikastoron bada jadanik ezkeja ikasteko eta pilotan hartzeko, bo, da behdiokoa, baina bo, ikasteko pilotan nahiko ongi da, beraz, bo, hartu noen oportunitatea, eta hiru palau urtez, ba, ezkerparietan eritu, egoaldean e, eh, hartu nuen ba, lizantzia tolosan, eta pozik, pozik. E, ze asmo bazen nuen, eh, ara joan ez? lehenbixik, lehenbixik, eta ezkerparitan hartzea, eh, ezkerparitan haritzea, txango txapelketak egitea bo, bazen e, buru toki batean, bo, <laughs> agian xala bezala profesionala pasatzea, baina, bo, fite uglartu dut, ba, kristuen maia berzela, bo, ba, profesionetara pasteko, eta, bo, gero, poza hartzea lagunekina haritzea ez aldean eta... Eta... zaila Eta... duzu, bai? Ba, kriston, ba, kriston mara dute, egunero ari dira ezkerparetan, tipidanik ari dira ezkerparetan, guk hemen ipajaldean gehiago, ipaj, e, trinketean ari gira, ezker gutiokin, haiek ba, kriston ezkerra daira defentsan eta a, pilotarekin ere abiadura ez da berdina, eh, oitu, oituta dira tipidanik, eta guk, ba, asten gira amasai amazazpi urtetan, eta kriston diferentzia da jadanik. Berandu Berandu egira? Lehenago behar da hasi obe, obe, obe, obe bai, lehenago, ala, hasten bazia masei urtetan, bai, egunero entrenatu behar zira, eta ez da, ez, ez da denborarik, mm. ez da hmm. denborarik eh, egunero entrenatzeko. Ikuste dituzularik eh, gazte hauek, hor, paretan jokin altuna, Mikele Iribarria, gazte-gazteak dira, ez dakit zure adina duten, eh, berdintxu? Ba, piskat gazteagoak dira, niko eta ala urte ditut orainik, ikusten da, eh, haiek ba, urte ditu, eh, piskat gutio, eta ikusten dira hor telebistan kristoen malarekin, e, jibarria txapeldun eh, buruzburu buruz buru, altuna, e, aldu du dela aste bat lauterian, e, maila dute beraz, hori ikusten da, kristoen maila, maila behar dela, ba, egualdean profesionala izateko. Beraz, uh, ulertu duzunean, behazkenean, uh, zaila, do, komplikatu egia izan entzela, odan, itzuri zira ipagalderat uh, eh, trinketerat edo? Ez, bol, laiz, duela, laizte nuen, eh, kristoin maila berzela, urte bat eta gero lehtua nuen, ba, kristoin maila berzela, bo, gero badira, eh, txapelketa interesgajeak egualdean egiten alditu, eh, egiten alditugunak, eh, ongi entrenatuz, beraz, bo, ez, banikian profesionala ez nintzela pastuko, baina bo, txapelketa horiek egiteko ere interesgahia da, eta ikan nintzen bezala ba, pilotan ikasteko ezkeja ere hobetzeko eta interesgahia zen. A, ah, lagundu zaituela atxamaten duzu, bai? Bai, bai, bai. Iadanik, bai, nik asina nahizela erik ezkeja baretan ez nuen bate ezkejik eta denik hau be, asko zobetu dut, orain ba, defentsan trinketean ba, asko laguntzen zait, eta eta gero ba, abiadura, abiadura hartu dut ere eskuina piskatazka jago botatzen dut pilota trinketean, eta mm -hmm. eikastolan bada ezkerpareta pilotan hartzeko. Ados, um, zemateko parentesia izan da ezkerpareta eran, bi, bizpairu urte? E, orotara uste dut, ez, ez, iruz pala urte. Iruz pala urte. Bai, bai, bai. E, trinketerat itzultzea pasaia, e, itzultze hori egeski eginda, edo behar izan duzu ere demora pixka bat behiz trinketari e, egokitzeko? Ba, ez da behar jokoa egero trinketean. Ba, amaiak egin duen bezala ezker paretan azpiti goitia <laughs> aritzen gira gehienetan, eta bo, bortxatuz eta biadura emanez, hor, trinketean bazteretik hartzen da, eta bortxatu gutio, eta landu behar da jokoa, Beraz, bo, izan, behar, zen denpora pixkat, bo, gero nik lehen urtetan, ba, nire abiadura erabiltzen nuen, ba, miniteko, baina gero beti behar da bizpailu hilabete lantzeko, eta bo, orain nik ere harina izbehizu betzen teknikokiz, eta beti bada zerbait lantzeko, beraz, uh, eh, behar ba, da leire denbora behiztortziko. Miagitze mm, eh, mm baken ari zira, eh? zure txipitako kluba hori? Bai, bai, tipidanik, ba, edo, ez, bost urtetan hasi nintzen baken, eta beti baken, ez da aldatzen. Eta ez aldatzeko asmorik ere, dirudienez. dienez? Ez, ez, momentuko ez, ez, ez, gelituko naiz bai, buka Beraz, eh, bakera itzuli, eta aurten hasi duzu behitz e, eh, txapelketa edo jaz ere egin jaz, zenuen? Jaz egin nuen, bigarren, mailan, Bigarren mailan aritu nintzen, eh, bo, lau erriko jokalari batekin, Christian Goni, ebera ere ezkerparetatik behitz etortzen zen, bo, bilagun ginen elkarrekin, eta bo, poz, eh, Euskal txapelketan galdu ginen e, laurden finalan, bo, ni partida kristen txarra inoan, beraz galdu, eta gero, ba, frantziako txapelketan hobeto, puntu batez galdu ginen erdi finalan, kriston pena eta ara benixitut entrenatzen eta orain be aurten finlalan lehen mailan beraz pozik. Horan ko egin izute taldean eh, edo klubean eh, lehen mailean emateko? Bai, bai, konfientzia eman didate, gero ikusi didate, ba, ni ba, seitun, nain, dut ba, entrenatzen atope fisikoki eta bai teknikoki era, eta gero inditugu bizpairu entrenamendu uh, gure artean ikusteko ba, nor zuen ba, nor zuen tokia ba lehen bailan aritzeko, eta nire gainan etorri da, eta pozik. Pozik, Mikelekin, eh? Mikel bai, Poetzekin. Bai, bai. Bon, ezagutzen zarete, astapenetik ongi pasatu da? Bai, bai, ba, astapen indula aspaldi ezagutzen gira Mikelekin, ba, aurten, aurten indugu gure lehen txapelketa algarrekin, bo, izan, izan ditugu bizpairu arazo udauntan uh, eh, fizikoko arazoak, beraz ez, ez ditugu uh, entrenamendu asko egin baina... Ba, jaiten aldugu, zu ere zauritu zira, eh? Bai, udauntan zauritu niz, belaunan hartu kolpe bat, beraz hilabete bat ez izin nuen eh, pilotan hartu, bo, iz, e, behiz hartu nahi nuen irailan txapelketa tarbonan, baina bo, ez nuen nahi behiz fitegi hartu, behiz kolpatzeko txapelketan, beraz nahi nuen ongi prestatu txapelketa eta Mikel ere, beraz nire, nire aldetik entrenatu, prestatu ta, eta Mikelekin asira bikaina eh, txapelketan. Ba, begiratzen bani madugu pixka bat eh, zuen uh, ibilbidea, bon, multxoko partidetan eta bon, denak irabazi dituzue, partida bat ez duzue galdu. Batzu besteak baino zailago izan dira, behar ba bururatzean finalerdia, eman dezagun. Bai, bai. Zinkoago izan da. Bo, gero, bo, partidu guztiak ira zitu, baina, edozen nisaz, eh, lehen mailako partia, eh, guztiak e, dira, lehen partia ira zidu bost puntuz, e, bigarrena piskate jesago, baina bukaera, et, bukaera arte, ba, aritu gira tope, eta, ba, genekien, ba, ez dela utzi behar bizpairu puntuz, eta gero behi zegoetzen alda fite-fite, eta... Baina ia da, niretzat partida zailena erdi finala izan da. Erdi finala. Eh, alta, lehen partida ere, xarako izahako alfa jota maitearen kontra, berrogoi goita ama bost. Oianik, bai, hasi, bai, hasi. E, bezala, lehen partidua, lehen mailan ingainera, presio ikaragajia, preso ikaragajia, bo, astapinan gaizki hasi gira Mikelekin, eta gero, ba, poliki poliki obeto, obeto, eta bukaeran, ba, gure abiadura eman ez, eta fisikoki nire, nire ustez obeto ginen, eta pastu gira bukaerana horretik. Eta finala lagu denean, eh, errepikatu duzu, Berriro... Finala lagu denean, bai, bo, mm, xa, Mikel ordezkatoa izan zen, bo, ba, Mikelek bat zituen arazo, arazo tipi batzu, beraz, xabi, eh, poaitz bera nahia ordezkatu zuen, bo, ber, eh, bo, piskat Eh, kriston partia izan da hor ere, jakin behar da partia luzea izan dela, eta bo, eskertzen dut indik xabi hor dezkatzea gatik, eta kriston partia atera du ere. Horren justuki, Mikel eh, ez da aritu finala laur denean, Xabik ordezkatu, egokitu zira hor ere ez da zaila Ez, eta Xabi asko ezagutzen dute ba, bakeko klubean da, bo, normala e, bizpairu entrenamendu egin dituen dauntan ere, beraz ongi ezautzen gira, eta bo, ba, zer egiten alduen, eta, eta berak ere zer egiten aldudan, eta ongi konpondu gira elkarrekin. Mm, bo, Mikelek eskuan minartu zuen, hori da? Bai, eskuko arazoa, baina hor, bikain da... Konpondua? Konpondua, finalerako prest. E, final erdia zaila, erran duzu, atzahi e, taldearen e, kontra. Um, lehen parte hartzea duzunez, lehen mailan, ezagutzen zenituen pilotariak edo deskubritu dituzu edo xikabat eh, ezagutu gabe aintzinatu zirezte? Ez, ez, uh, eh, boa, eh, zura itarrak uh, antxordoki ezautzen nuen, zenta iaz aritu zen bigarren mailan, irabaz nuen gainera berare arroka laurden finalan. Bixente garrat, uh, bo, ezautzen ditut, eh, partidok ikusia ditut ezagunak dira, kriston, pilotariak dira baina lehen egia da lehen aldiko tzaritzen nintzela Bixente Garreten orka eta kriston jokalaria dira biak eta ba, buka erarte ba, landu, landu, berginuen eh, puntuak irabazteko. Mhm e, sorpresa bat dela zuen finaleko lekua egan daiteke, edo zu nola bizitu zu hori, zu nola kalifikatzen duzu zure finala? Ba, ia da berba bestentzat <laughs> Mikelekin, ba, aurten, ba, lehen, aldiko zelkarrekin ari girela. Ba, Mikele ez da hor berak zen, finala bat jokatu adu deia lehen mailan, edo lehena du? Uh, ez dakit, ez dakit bai, bat, ebo bai, bai. duela, duela, Mikel Kriston jokalaria izan da hor, bo, bizpairu urte zuen, ba, zuen kriston lana eta ez duen tempora aritzeko, baina inditu ma, kriston maila bai ezker, bai eta bai trinketean, hor eh, ez nizut egin jan, nire ustez bai egin ditu e finalak. Baina, eh, bo, gero, egin dituen bezala, beste jokalari entzat berba, berba sorpresa bada, eh, me, bo, ba, nita Mikel, ba, kigu ze maila dugun, eta, ba, genekien, ba, lehen marain hasiz be zerbait iten aginuela, partidu, partiduak hartu ditugu, partiduz partidu, eta ara ez dugu buru hartu, eta jokatu dugu pilotan gure gure joko eginez, eta pastu da horrein erte. Mm. Zuen aurkariak aipatuko ditugu laster, ez dugu ezan horrein dik, baina zahar segiko uh, Xabi Alkazena eta Patriko Zafrean izanen dituzue uh, parean eh, igandean. Hala ere, lehiak eta untan sorpresarik izan dela iduritzen zaizu? izan dira ez, sorpresak? Ba, izan dira bizpairu sorpresa, bo. Iadanik, uh, eh, bigarren mailan diren final, bi final, uh, eh, jok, jokalariak, uh, David Etxeto eta Arbelatxe, uh, iaz ustut erdi finalan edo finalan uh, gelditu ziren lehen mailan, Ba, orten agian uh, izan dituzte uh, fisikoko arazoak edo eskuko arazoak, eraz, bo gukaritu ginen haien arka Bigarren partida. Bigarren partida. Uste dut dela e, e, erreskienek irabazi duzuena. Bai, erreski e, ez da erraiten zenbakitan, zenbakitan. Bai, zenbakitan. Bai, bo, gero beti, jandu izan dut bezala, lehen mailan kristuan maila, pilotari guztiak kristuan maila dute, baina egia da, ikusi dela pixkat arbelatz, pixkat fizikoki, uste dut ara, eskuko arazo bat ukanduzuela, baina uste ez orain filan, bigarren mailako filan eusaiteko, nire uste ez, ja, pres da, Obeto, jaiten alda, bai. Eta ere, beste talde bat, telia ere, bo, ba, banekien, ba... hauek ere kolpatuak... Eh, kolpatuak, bai, bo, gero peio telia uh, denbora asko kolpatu zen zen, eta iaz, uh, txapelketan kolpatu zen zangoan, eta bo, estu denbora behiz etortzeko, eta behar ba, denbora piskat gehiago ukan baina, bo, iaiek ere sorpresa bat dela. Mm aurten sistema aldatu da, eh? um, nore, lehen maila eta bigarren mailarekin eh, kanporaketak edo bahazak uh, eh, eh, antolatu dira, zer diozu sistema hortaz? Ba, nire, ust, <clears throat> nire ustez, ba, sistema hon bada, gera, badira bigarren mailan jo, kriston jokalariak ere, ba, gute oportunitatea lehen mailara egotzeko, beraz, niretzat oportunitate hon bada, eta nahi, maiten du nahia pixkat gehiago, motivazio pixkat gehiago, ba, parti, duetan eta interesgehia da niretzat. Bai. Nahi keria pizten du, hori duzu gana, eh? Hori sebera bai. Eh, gero, eh, batzu, irriskoa duzu ala, jaustea mailaz, eta oraindik jaustea behitz uh, ematen baino baduzu. Piskabat, uh, haundi batzu, favoritu batzu, eh, ahbeletxe eta hori da, hori da, egia da, ba, hasten bat txapelketa eta fisikoko arrazoak bain baituzu, ba, fite jausten altzira, egia da, jokoa da, egero. Eh, eta gainera rekondatzen du gero frantziako txapelketaren zat? Bai, bai, bai, egia da, frantziako txapelketaren zat laur den final arahte salkatu behar eta frantziako txapelketa iteko erain, eh, ikan bezala, eh, fisikoko arrazoak bain ba, bajasak galtzen baituzu bigarren mailako jokoen aurka ba, jausten zira. Hmm. Gero beste batzuek pozik izango dira igotzen direlako, baina bakotsak badu bere ikuspuntua, bigarren mailaetan ari direnak ba, pozik dira, berbalen mailetan ari direnak ba, piskat gutio, baina pilotara eta kirola da. Mm. Piskabat, eh, ematen jo ere zapore bat, bigarren mailan eh, irabazleari igotzea, Uh, ehm, ba, Piskara, lehiak eta pizten du eh, bai, bai, formula bai. horrek? Ah, ba, bai, bai, hori, uh, jantzen duzun bezala, nire ustez ba, lehiak eta interesgahiago da zenta eta eh, ados, asten zila lehen mailan, baina jakin behar da ere, bigarren mailan, kriston jokalariak bat direla, eta haiek ere, ba, okaiten aldute, haien oportunitatea, ba, lehen mailara igotzeko, eta, eta Ez da gertatu baina izaiten altzen, bigarren mailako bat finalean izaitea lehen Bai, hori sebera, ez da gertatu, baina posible, posible, posibilitatea bada, beraz, ahi berba heldu den urtean, ez dakit, ikusiko. Um, ez dakit begiratu dituzunez kanporaketen eh, emaitzak, um, bajasetan zirenak? Bai, jakindut, be, jakindut, uh, be, hor ere, uh, bi, uh, dahmandra janaiak, bigarren mailara jausten direlak, hor ere uste dut uh, eh, fizikoko arazo bat izan dela eskuko mina okandu uh, uh, aurrelaria eta uh, uste dut ordezkatua izan dela biz eh, partidu bat edo bi eta ara be, uh, on, kriston, uh, txapelketa hasi ziren iten eta hor be direktuki uh, sortzi 8 finalak galdu eta hor be berriz hasi iten de jakiteko nor be jautsi berzien mm -hmm. zen eh, bigarren mailara eta haien eh, haien gaiunean erori da ta hau ere sorpresa bat. Jakinez, eh, Mikael Darmendrail, gainera, berezkora, berezkoetarat pasatzen dela, oh, <laughs> bai, bai, bo, gero, Mikael Darmendrail kriston jokalaria da, kriston txizpa emaiten du pilotan, gainera ez dakitzen bat hogei urte ditu, eh, kristonio klaria izango da. Ba, badu lekua berezkoetan, zure ustez? Nire ustez, bai. Kriston, ez da istripu bat, bigarren, bigarren, istripu bat da bigarren mailan izatea. Bai, bai nizuntan bezala, eh, eskuko minaukandu uh, eh, txapelketa bukaeran, beraz, uh, nik ere uste ez dakit ere ez bera aritu den uh, bihazken partiduak zenta kriston esku komina zuen. Beraz, eh, ez ez nire ustez, Mikael, badu, eh, badu bere tokia eh, berezkoetan lasaiki. Ez du, baldintza oberenetan hasiko aldiz berezkoetan Ez ez, bo, espero berezat obe, eskoako beto dituela, hainan, ba, nik ongi ezautzen dut, bakit, kriston, eh, kriston jokalaria eta kriston maila duela. Mm -hmm. berak bederen txapelketan eh, izena eman azuen, beste bi eh, pilotari pasatzen dira berezkoetarat, Miguel Tojena eta Luku, hauek ez dute parte hartu lehiaketan, zuzena atsematen duzu hori? Bai, bai, gero eh, atxeman behar da, eh, gero eh, zure klubean beste nokbait, beste joklari bat zure maila duena eta elkarrekin iten alduten Hori da, arazoa, ustez, ez, ez zutela Ez dakit, gero jateko ez dakit bat ez egitik ez, ez, dute, egin uh, txapelketan ere ustez, bai, ideia hau arazoren bat da ez ukatea nokbait, zure klubean zure maila duena txapelketa bat iteko gero ez dakit behar momentu, momentu horretan ez dakit jan eh, fisiko arazoak okan dituzten edo ez dakit baina gero eh, badute maila berezkoetan izateko eh, hor badira ikan nahi du maila ona dutela udauntan kristen partiduak inituzte jakin behar da luku duela urte bat laizte be, berezkoeko txapelketa intzuen ospitalekin Beraz, hori eh, ba, izan bali ma da, ba... Sorpresa sortu zuen, eh, bere izendapenak ere. Bai, sorpresa. Bigarren mailatik... Eh, bai, hori sebera, ez, ez du egin lehen mailako partidurik, baina hor bada, ikan nahi du maila hon baduela, beraz, hobe beretzat, hobe, bo, gero, hobetu da, eurte batez, beraz, ez ez, niretzat ez da sorpresarik edo Miguel Tojena edo Luki edo Dagmandrai, baute, hor, berezko eta main badira, ikan nahi du maila dutela. Mhm. Aipatzen baititugu berezkoetan, berezkoak, eh, zure bilbideak beste norbaiti pentsarazten dit, eh, Bixintxo bilbaok pixka bat, zure mm. <laughs> bide bera egin du ez, ezkerparetan, ezkerpareta saiatu, eta o, oh, trinketerat eh, itzuli, berbat, zubaino gutiago egin du trinketa lehenago, ez dakit? Bixintxo bilo uste dut asizela goizago ezkerparetan, gero bazuen maila eh, bera ezkerparetan initu gar, e, txapelkada ez diario bazko eta finalan iritsi zen bo galdu zuen finala beraz txapelketa eta ezagutua eh, beraz ez ez bai gero bixintxo bilo ber bai ber bide hartzen dut baina bera fite fite fite fite pastu da berezkoetan, ba, kristoen mela zu, zuen. Me Bere pasatu da berezkoetarat. Ba, hien ditu, bizpairu partida, txapelketa batzuk, eta direktuki pastu da berezkoetan, eta hor, ba, ikusten da, be, atzelari honenetan dela. Ez, olako helburu bat bat zenuk ezok, pertsonalki? Mm, Zer gaitik ez, eh? nik ez dut eh, ez dut ez estatuko, bo, gero bakit badutala oindik ba, lana iteko teknikoki landuz, ta, baina momentuko ez dut pentsatzen, o, jarri nahi badut e, eh, momentuko finara pentsatzeko, gero ba, etortzen da Frantziako txapelketa, beraz, e, partiduz partidu bartzen dut, eta ikusiko du, ba, geroago nola pasten den eretzat. E, ba, pilotari batentzat, eh, lehen mailean ari den pilotari batentzat, hori da helburua egun batez, e, ogoita lagurtetan bereziki, berezkoetara pasatzea, gelditzen da, dakit pilotariaren... Bai, nire ustez, bai, bai, bo, pilotari guzientzate, eh, guzi helburua da berezkoetan pastea, eh, ez da, ez da gozitu behar, eh, bo, gero ja, jakin behar da, ba, askoz, asko entrenatu behar dela, bai, teknikoki, bai, fisikoki, eta, eta ara, gero, landuz landu, landu, e, batzu, pasten da batzuet, batzuetzat bai batzuetan ez eta eta ara eh, baina berezkoetan pasteko kriston lan egin behar da mm -hmm. lan egiteko bai bai beti <laughs> Finala, igandean, senperen uh, eh, eta ejan bezala Mikelekin, Mikel Poetzekin hariko zira Xabi Alkazena eta Patrik Osafrenen kontra hor badugu bikote bat, bat gaztea, bestea esperientzia duna, nola ikusten dituzu zure aurkariak? ba, kriston partia izanen da, ez da gortu behar, eh, astapenetik ikusi ditularik, ba, e, talde guztiak eh, esan dut, ba, Mikeli kasua irbiak kriston, eh, kriston pareja izanen dela, eta hai, alkazina, bai, ez dakit jan ugei oita bat urte ditu, kriston jokalaria da, zenta bera ere ezker paretatik behiz etortzen da, bo, duela, bizpairu urte behiz hartu du trinketea, Kristona abiadura emaiten du pilotari airez polita, jokalari poli bada eta ozafren ba, esperientzia du eh? eh finala, olako finalak eh, asko, <laughs> asko aritu ditu beraz bera presoak eh, uste dut ez du laukanen beraz ba, guri guri guri jokoa ema eitea biadura pixka ematea zen gure puntu azkarra hau izanen da beraz uh, gian pasten den guretzat Abiadura hori da zuen puntu azkarra? Bai, bai, bo ezkerparetarekin hau ikasigu abiadura emanez, eta eh, bakigu zafren bo, bera eh, defentsa ikarra gehia izan, izango dula, bera zagian ba, pixkat fizikoki utzingo du bukaera, eta gu, guretzat hobi izanen dela. Ah, estrategia hori da, aseri zaha nekatu edo akitu. <laughs> Momentuko ez da ez dugu estrategiarik, eh? lehen puntuak ikusiko ditugu nola pasten diren, eta, eta puntuz puntu hartu dugu partida eta espero irabaztea. Xemperen, gantxikin, uh, trinkete hori, gustuko duzu? Bai, joniz entrenatze, gira entrinatzea atzo, eta bai, neiko trinketea polita eta bizia gainera, beraz, guretzat, o, guretzat obeto. Bai. Beraz, uh, bai, bai, ikusiko, gero eh, final bat da, jostatu behar da, eta... Ta eta ikusiko. E, giroa izanen da, eri, finala bat da, presioaren zat, eh, ez da, zer da, laguntzen du edo alderantziz? Mm. Eh? Bai, bai, bo, gero izan, bai, presioa izanen da, gero hartu behar da, ba, la, jente hori hartu behar da zuretzat lagunduko dizu, eta momentu zailetan hartu behar da laguntzaile bezala, eta ikusiko. Bon. Eh, ondotik, frantziako txapelketa, hor ere, elburua finalean gutien ez izaitea? Bai, bai, hor, e, eh, iada hor finalan, finalan izan ez, direktukik sailkatua gira erdi finalaren tzat, beraz gero bi, bakarrik bi partidu ditu ba, ira, txapelketa irabazteko, beraz, eh, bo, egia da erdi finala beti partidu zailenak gira, beraz, eh, momentukotz, e, Ejan duten bezala finala hori pentsatzen dugu, agian ez da arazorik izan fisikoki eta eta gero baitu bizpairu astea ongi prestatzeko erdi finalaren tzat, beraz. Buruz buruka? Bai, laizte getortzen da ere, beraz, eh, bo, ez dakit jan denbora nukanen dudan ongi prestatzeko, baina eh, bai bai pre, einen dut bai txabelgeta. Eta hor nola pasako da, lehen mailan zira zuzenki edo... Eh, nire ustez ez, eh, jaz inuen irugajen mailantzen zen, eta jaz behiz hasti nuen trinketea, beraz, obligatu nintzen eh, irugajen mailan itea, hartu, irabaziut nire tokia bigajen mailan, beraz, ez dakit, ez nola pasten den, agian Eh, es bigarren mailan zuh, eh, baina pusile bat mailan itea, ba, ikon hartzen <laughs> dute. Zein nahiago duzu, buruz buruka edo binaka? Oitura gehiago binaka? Gaza? Oitura gehiago binaka, gero egia da ba, buruz buru uh, eh, fiziko kipiskatza dela, beraz uh, fizikoa landu ge berda gehiago, baina biak asko gustatzen zait. Ongira, hori, beran dudu agoko utziko dugu, buruz burukakoa, hor finala eldu den igandean da, senperen eta zuzenean ematen dugu Euskari jatzietan, beraz, berko duzu oberena eman joan. Bai, mire esker. Mire esker, eta izan ongi, izan azkar bai, a, e, ostira lara untan, duzu eitz olatzi duet e, Kirol magazinaren zat, hori e, siak eta denetan izanen da, eta haste gu nondako handietan beraz, igandeko finala senpereko gantxikin, erran bezala bakeko Mikel Poetz eta Ion Itope, hariko baitira, zahar ersegiko, Xabi Alkazena eta Patrik Ozafrenen kontra, finala aipatuko dugu ere pumpasare eman aldian Patrik Osafrenekin, izan ontsa Bai, hai, Ongi etorriak entzule, gure gaurko eguneko